babaye amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemwo isanganiro Drine ndayikeza ari mu buhinga bw'ivyuma makuru ngira ngo ndabashikirize nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibiganiro bihuza abarundi byari byitezwe gutangura yarusha kuva kwa 19 ku kwezi byimuriwe kuri ndisango bigiye kuzotangura ku wa 24 gushika ku wa 29 kwezi kw'icumi imvo ngo nuko hazohimbazwa mu Burundi kwigenekerezo rya 2021 umunsi hibukwa incungu ya demokrasi isoko ya jabe yari kirasubirwamo uno munsi yuguruye icese ikibonekeje ni uko hari abadandaza bisanze batahawe ibibanza hakurikijwe umugwi basanzwe bahurikiyemo mu byo basanzwe badandaza abantu batatu baraye bapfuye bane barakomereka mu isanganya ry'imodoka yo mu bwoko bwa Probox ryabereye mu Rutana ahitwa Mukamuna Kamuna ikaba yarimwe abavuye gitega kuraba urukino rw'umupira w'amaguru wahuza amakamba na gitega ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu kirundi tugira duhere muri politike ibiganiro by'abarundi byari bitegekanijwe kuva kuwa 19 gushika kuwa 24 ukwezi kw'icumi yarusha muri Tanzania byungururijwe kuva kuwa 24 gushika kuwa 29 uku kwezi kw'icumi nyene nkuko tubisoma ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Twitter rwa Makocha Tembere umunganizi w'umuhuza Benjamin Mkapa ngo iryo sango ryungurujwe kubera ko abazokwitaba uwo muce ugira gatanu w'ibiganiro bazoba bariko bibuka incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye kwigenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe z'ukwezi kw'icumi urunani rw'abigenga mizero y'abarundi ngo gwiteze ko uwo muce ugira gatanu w'ibiganiro wimirije yarusha amasezerano yotuma umunyepolitike wese yumva ko ashobora gukora politike atekanye ataha umusunikano amasezerano yotuma iby'agateka kazi muntu byubahirizwa cyane n'umutekano ugatsimbatara cyane ku buryo n'abahunze baca bimva bati by'ukuri ibi bintu ababanye politiki bashyitse ko byotuma amajwi nako menshi gusumba abandi banyagihugu bari mu migambwe byose bakabiganira ko bakaraba kuri izo ngingo zitameze neza nk'ingingo y'ijana na mirongo indwi na kane bakaraba icyo ico bohurizako hama hariho n'iki kijanye n'amasezerano yarusha nk'ivyo bobigaruka kuko muri bakaraba ko amasezerano yarusha muvuga ko yogaruka ko cyo kimwe n'ibwirizwa shingiro ariko leta ivuga ati ibwirizwa shingiro ryaratowe amasezerano yarusha yarashimangiwe ntidushobora kuyagaruka ko mbega mubona bizohava byoroha ega mu biganiro nyine ntibyoroha ibiganiro bibaho kugira ngo justement ibyo bintu abantu batumva kumwe barabaho bahurira rero bwizo shingiro nivyo byaratowe kandi riragenga igihugu cacu ibyo saga rumuri mugabo ibirimwo kumbure bituma abantu batatahura kumwe iyi igihugu kiriko kiraja barashobora kubigaruka ko kuneza y'igihugu hariho mbere n'abagiyeyo bari mu migambwe imwe imwe batashoboye kurushira ku mukono kuko batarushimye urumva rero ubwo ntigoheza ngo rube icitegererezo cy'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nibaza rero yuko urupapuro rwiza wowe ubwo bashoboye kumvikana rukumvikanwa ko na bose abantu bose rero boterera ibyiyumviro hama bigaharigwa ko hanyuma hakava urupapuro rw'inzira rwumvikanwa ko na bose nibaza rero ko rwova muri ibyo biganiro Pierre Celestin Ndikumana harongoye w’abashinga amateka bo mu runani amizero y'abarundi mu mugambwe sndd bamenyesha ko akiri kare kugira bagira ico bashikirije kubijanye n'ivyo biganiro mu makuru ajanye n'umutekano abantu batatu nibo baraye bapfuye uwundi umwe arakomereka barashwe n'abantu bivugwa ko bo babaje bava mu gihugu cy'u Rwanda muri ijoro ryakeye ku mutumba cy'amakombe muri komine mugina y'intara ya Cibitoke buramatari w'intara iteriteka Joseph amenyesha ko izo bene kubikora abahengereye abari bateramiye umutekano bavuye ku ruzi ruhwa ruhano n'igihugu cy'u Rwanda nk'igihe cy'isaha 9 z'ubuca baca barajabuka barasa umugore n'umwana baciye bapfubwo nyene agasaba abanyagihugu guteramira umutekano mu gucungera neza imbibe z'igihugu abandi batatu baraye bapfuye bane barakomereka harimwo umwe asinzikaye cyane aho imodoka ntoyi yo mu bwoko bwa Probox yari itwaye abakunzi b'umugwi w'umupira w'amaguru Aigle Noir w'imakamba yagira isanganya rikaba ryabereye mu ntara ya Rutana ku mumanuko wahitwa Mukamuna Kamuna urongoye igipolisi mu ntara ya Rutana avuga ko iyo modoka yacitse amafire abari muri iyo modokari bakaba bari bavuye igitega nkuko nabivuze kuraba urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje kuri uwimana umugwi wa Egre no ahawimakamba n'uwa musongati w'igitega kuri wa mbere abakozi bo mu bisata bya leta bazofasha mu bikorwa byo ku rubuga mu kwerekana ku makarata ari ibyo binogo bahawe inyigisho intara za bubanza murambya n'amakamba nizo zizotanguriramo ibyo bikorwa umuhinga mu biro bijejwe kwegeranya ibiharuro Julius Niyongabo yavuze ko icyatumye batora izo ntara ari uko ariho hamaze kumenyekana ko hari ibinogo rusangi byinshi akarorero nka komine Musigati ngo ifise yonyene ibinogo birenga ijana tumukurikire ku bisanzwe ihitamwo ry'izo ntara novuga nti ubwa mbere aho twategereza gutora intara duheramwo muri zo ntara zatowe hariho izo twavuze bubanza muramvya n'amakamba hanyuma rero muri zo ntara tugerageje kuraba ibyerekana mu madokima baduhaye muri ankete zabayeyo dusanga ziri mu ntara zimwe zimwe zasinzikaye cyane kuko turavye nk'ikomini imwe ya musigati dusanga harimwo ivyo twokwita ivyo bibanza vyagiye bihambwamwo abantu mu kivunga birenga ijana na mirongo ibiri no mu ntara ya muramvya hariho ikomine dusangamwo abantu benshi bagiye barahambwa muri ubwo buryo aho novuga nk'ikomine ya rutegama mbere tugiye no muri makamba nahone turasanga iri mu ntara na zone zagiye zisinzikara mbere nk'i muri makamba hoho baratubwiye ko kubera ariho intambara zimwe zimwe zagiye ziratangurira hariho n'ibimenyetso bagiye babona hamwe hamwe hagiye hafubwa abo bantu nk'ibikoresho byakoreshwa ngira ngo ivyabo muri severe nibo babivuga gusumba mugabo nagira mvuge nti uretse ibyo mpejeje kuvuga twategerezwa kuronka intara duheramwo kugira ngo bidufashe kuraba uburyo bukenewe narigize intara zimwe zimwe usanga arizo zegereye aho abazobikora benshi basanzwe baba turabe mbega ibizokenerwa mu buryo bizaba bingana gute hanyuma bice bituma muri severe bashobora kwitunganya neza kugira ngo icyo gikorwa kizobandanye neza no mu zindi ntara zizokurikira mu makuru y'indero naho igabanuka ry'amasaha yo kwigisha ururimi rw'igifaransa mu mashure abigisha batabi batabinonosoye ni zimwe mu ntambamyi zituma urugero rw'abanyeshure mu rurimi rw'igifaransa rwaragabanutse Maître Jean Samandari yarongora urunani rw'amashirahamwe akurikirana ivy'indero bafashe bige asaba ubushikiranganje bujejwe ivy'indero gusuzuma inyigisho zitangwa inyuma y'imyaka itandatu iheze Maître Jean Samandari akavuga ko bagize icigwa ku makosa kugwa cyane mu gifaransa ngo mu ntumbero yo guteza imbere ubumenyi muri rusange kugira bifasha abigisha n'abanyeshuri igifaransa cyari gifise amasaha menshi ku ndwi ubu rero caragabanutse eh, kubera harimo n'ibindi vyigwa vyinjiyemwo ko nk'ubu nk'indimi hari igifaransa hari icongereza hari ikirundi hari igiswahili ivyo vyose murabona ko ni nka bishasha vyaciye bituma nk'amasaha y'igifaransa agabanuka ivyo rero birashobora kuba biva no kuri ivyo ica kabiri naco twiyumvira yuko vyova ko kumbure birashobora no kuva no kubigisha e, tugasanga nk'abigisha kumbure rero badafise ubumenyi bukwiye mu kwigisha urwo rurimi igifaransa ubwa gatatu naho nyene birashobora kuva no ku banyeshuri bonyene aho dusanga abanyeshuri bubu tugereranije n'abanyeshuri ba kera hariho umenga eh, akantu katameze neza icokorwa nuko ubushikiranganje bujejwe indero nkuko tukunda kubisaba mbere ndazi yuko nabo nyene bafise umugambi wo kugira wo gusuzuma izi nyigisho ariyo bita evaluation ko hararenze nk'imyaka itanu eh, dutanguye inyigisho nshasha za ecole fondamentale harageze yuko rero basuzuma bakaraba ibyagenze neza n'ibitagenze neza kugira ngo kumbure hashobore gukosorwa bimwe bimwe muri ibyo bitagenze neza icya kabiri twibaza yuko muri bafashe bige turiko turategura eh, turamaze gukorana n'umuhinga yakoze icigwa ku bijyanye n'igifaransa mu mashuri mbere yarananditse n'igitabo kugira ngo dushobore gufasha gukosora amakosa abana b'abanyeshuri bagira bagira mu gifaransa eh, turiko turagerageza kuraba yuko tworonka uburyo kugira ngo izo nyigisho icyo ubwo buhinga yatoye dushobore kubufashisha haba abigisha mbere n'abana Jean Samandari yari kuri mikro ya mugenzi wacu Richard Kubgarugira ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine turabandanya n'ano makuru twabateguriye isoko yo kwijabe aha mu gisagara cya bujumbura iherutse gusubirwamwo ikaba yuguruye kuri uyu wa mbere itangwa ry'ibibanza hatisunzwe umugwi abadandaza bari basanzwe bahurikiyemwo ni kimwe mu tunenge twibonekeza nk'uko bamwe mu badandaza babivuga abadandaza bagasaba miriya bujumbura gufasha gutorera umuti utwo tunenge nkuru tubaza processus shingiro igihe twashika kuri iyo soko twasanze abadandaza bariko barakora atari benshi kubera ko nko mu badandaza inyama twasanze hariko hakora babiri gusa abacuruza ibikoresho byo mu nzu bari batatu abo mu byuma bari bane abadandaza impuzu n'abadandaza amasakoshi bakaba bashika cumi na batanu abadandaza ibitenge twabonye bakaba bari babiri cyo kimwe n'abadandaza amavuta yo kwisiga abadandaza ibitenge twabonye bakaba bari babiri cyo kimwe n'abadandaza amavuta yo kwisiga abadandaza ibirato kuri kimwe kimwe abo bita abadetaya bashika batanu abantu nayo abadandaza ivyo birato babaranguza babita ababomora akaba atanumwe yari bwatonde akaba atanumwe yari bwatonde abadandaza bibonekeza ku bwinshi twabonye akaba ari abadandaza badandaza ivyo kurya bitandukanye bamwe mu badandaza twavuganye bavuga ko insiguro baha ku bijanye nuko gutonda kw'abadandaza baza ari isorosoro ngo ari uko ari umunsi wa mbere ku bijanye n'utunenge twibonekeza kuri iyo soko ahanini ngo tujanye n'ibidandaza byatanzwe hatisunzwe umugwi umwe umwe ivyo bidandaza bihurikiyemo bamwe muri abo badandaza bakaba baciye bankirwa gutangura gukora ibikorwa eka mbere n'abatari bake mu bari batonze ku biro by'umukomiseri w'isoko bakaba batumenyesheje ko iyo mvo ariyo yazi imbere mu bibazo bamutura uyu mupfasoni tuganira adandaza ibyo kurya ariko yahawe ikibanza mu badandaza inyama yego nka jewe ndafise ikibazo meri yari yarampaye ikibanza mu nyama ariko bambwiye ngo bazompindurira simbona ingene boduhindurira ku munota wa nyuma kandi twagihawe na meri narawo inyama oya sincuruza udacuruza inyama rero warorose mu nyama bigenze gute kandi udacuruza inyama nagihawe na meri nico gituma nshaka ko meri ari izoza kumpa umuco ingorane yahabaye nuko batubariye ngo ntidutereke uyu mudandaza asanzwe ari mu babomora ibirato ni ukuvuga badandaza ibirato babiranguza asaba meri ya bujumbura gufasha kugira ngo bagenzi we baze ku bwinshi gukora hama rero nk'abasanzwe ndi no mu babomora ibirato rero intambamye dufise twashaka dusabe abajejwe ubutungane mu gisagara cya bujumbura badufashe kugira abo bene wacu b'ibirato babomora ibirato eh, twashaka dusabe nk'umukuru w'igisagara cya bujumbura adufashe kugira ngo abo bene wacu babumare ibirato bashobore kuza ngaha tumubajije ko yakwishura ku bibazo bya Hadiyo isanganiro umukomiseri ajejwe isoko ya jabe akaba yaturungitse ku muhanuzi mukuru w'umukuru w'igisagara cya bujumbura kuko ngo ari wajejwe ibibazo byo gusubiramwo iyo soko yo kwijabe iyo soko ya jabe ikaba igize iya kane yuguruwe yarasubiwemwo inyuma y'isoko ya musaga ngagara kinindo ku masoko indwi yasubiwemwo hano mu gisagara cya bujumbura arakoze mugenzi wacu porosesise shingiro muradutunga kuri iyo nkuru itari tosoye utunenge dusozerere ano makuru mu bijyanye n'inkino umugwi wa vitaro efuse warawutsinze urukino rugira kabiri ku ndwigira cumi higanwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere Primus League inyuma yo gutsinda musonga tfc umugwi wa egre no aho w'imakamba ubandanya uza ku isonga n'amanota mirongo ibiri n'umunani mu gihe mesaje bujumbura ariwo mugwi wa nyuma n'amanota atandatu mu mupira w'amaboko basketball naho umugwi urunani niwo wari utahukanye igikombe cya za za playoff nyuma yo gutsinda umugwi wa kerne n'inkuru tubaza jean marie vianney genda kumana Mumera mpera y'indwi twaraye dusozereye ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere Primus League ryari rigeze kundu ndu yaryo igira icumi ku munsi wa gatandatu ku kibuga citiwe umuganwa Rodolfo rwa Gasore igihe cy'isaha indwi n'inusu Rukinzo yatsinze umugwi wa Messager Bujumbura igitsindo kimwe kubusa igihe cy'isaha icumi naho umugwi wa Buja City utsinda umugwi Bumamuru igitsindo kimwe kubusa ku kibuga ingoma cyo mu ntara ya Gitega Flambeau d'Orest yahanganirije ubusa ku bundi na Kayanza United kuri kibuga nyene igihe cy'isaha 9 n'igice Frambody Centre yatsinzwe na Ngozi City ibitsindo bibiri kuri kimwe ku kibuga urukundo ingozi message ngozi yanganirije ubusa ku bundi na Olympique Star kuri uyu w'Imana hakaba hakinywe inkino zitatu ku kibuga citiriwe umuganwa Rodolfo kwa Gasore Lerière yatsinze Atletico Olympique igitsindo kimwe kubusa urukino rwari rurindiranywe igishika n'abakunzi b'umupira w'amaguru rwabaye igihe cy'isaha 10 rukaba rwahuje umugwa Vitalo FC aho watsinze umugwari Diardike Burundi Sport for Africa igitsindo kimwe kubusa Gilbert Kanyenkore batazira yaunde amenyereza uwo mugwi amenyesha ko yizeye ko ari ntango yo kuzobandanya atsinda izindi nkino twizere ko bitanguye ko twari iminsi myinshi tutabona insinzi bibaye maci icumi ugatsinda zibiri ni nkeyi cyane kuri ekipe nka vitaro izwi muri iki gihugu n'ahandi hose twizere ko bibandanya bihinduka n’indi ndwi tukaronka ayandi manota urundi rukino rwari rukomeye nugwabereye ku kibuga ingoma mu ntara ya gitega rwahuje umugwi wa egre noir na musongati aho rwagiye kurangira umugwi wa egre noir utsinze ibitsindo bine kuri kimwe cya musongati Ku ugira icumi wiganwa umugwi wa Aigle Noir niwo uza kwisonga n'amanota 28 mu kibanza ca kabiri haza musonga TFC na manota n'amanota 22 Ngozi City iri mu kibanza ca gatatu n'amanota 18 mu kibanza ca nyuma tuhasanga umugwi wa Message Bujumbura manota atandatu iyindi nkuru yaranze indwi twari dusozereye n'urukino rwa nyuma mu mupira w'amaboko basketball muri za nkino za playoff aho umugwi w'urunani ari watahukanye igikombe inyuma yo gutsinda umugwi wa Kerne amanota mirongo itandatu n'umunani kuri mirongo itanu urakoze vianney ndakumana ni hano duciye dusozerera amakuru yacu yo kuri uno mutaga ariko imbere yuko dusezerana ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize ibiganiro bihuza abarundi byari byitezwe gutanga uriyarusha kuva ku wa cumi n'icyenda ku kwezi byimuriwe ku rindi sango bigiye kuzotangura kwa wa mirongo ibiri na kane gushyika ku mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kw'icumi imvo ngo ni uko hazohimbazwa mu burundi ku igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe umunsi hibukwa incungu ya demokrasi isoko ya jabe nayo yariko irasubirwamwo no munsi yuguruye icese ikibonekeje nuko hari abadandaza bisanze batahawe ibibanza hakurikijwe umugwi basanzwe bahurikiyemwo mu byo badandaza bagasaba meri ya bujumbura kubikosora ni hano duciye tubasezerera